Com que el fabricant no es devia pensar que hi hauria tanta demanda, es va fer poc marxandatge i la majoria de joguines relacionades amb la porqueta s'han esgotat uns altres ninos nous molt sol·licitats en aquest, a les seves versions en jocs, peluixos, cartes, contes i un llarg etc. són els famosos Angry Birds, uns ocells amb mala bava que apareixen en un joc d'aplicació de mòbil que té milions de seguidors al tot el món, sobretot infants però les novetats de la Peppa Pig i els Angry Birds no han fet baixar la febre per les nines que ja fa tres temporades que se situen al top 10, les Monster High, que representen les filles dels famosos monstres Dràcula, o Mallop o Frankenstein. Aquestes nines de Mattel ara ja amb desenes de complements han desbancat en part l'estrella històrica d'aquesta firma americana, la Barbie, que, no obstant això, es continua venent a cabassos, tant la tradicional com sobretot l'adaptada a les princeses de la casa Disney. Aquest any la moda continua una mica com l'any passat. Les Monster High i les Nancy's, els Playmobil, els Lego i els jocs de taula. Aquest any també s'estan venent molt uns helicòpters per guiatge. I, com l'any passat i l'altre, els jocs d'experiments i els jocs de manualitats. Sens dubte, unes altres joguines que es vendran molt i molt són les figures d'en Suno, uns dinos d'acció que surten en una altra sèrie de televisió, en Jay Suno, en Locke, l'Evo, en Brent, en Quick Force, en Long Fang, la Ginja, en Jarger, en Whipper, etc., que fascinen nens d'entre 3 i 11 anys. El cort inglès són les joguines més demanades, seguides del set de futbol Playmobil i el barco pirata Jake. Un altre fenomen de la temporada són uns mostres que s'han de connectar a Wii però que es venen també en botigues de joguines, els Skylanders, una mica els substituts naturals dels gormitis que, tot i que, que continuen tenint molta sortida, ja no es venen amb la mateixa intensitat de les temporades passades.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 La Fundació Trini Jove us convida aquesta tarda a l'acte de cluenda de la formació servei del curs de soldadura del programa Reincorpora de l'obra social de La Caixa. L'acte es farà avui divendres a partir de les 4 i mitja de la tarda i fins a les 6 a la plaça Pilar Miró, més coneguda per la Llosa, al barri de Baró de Viver. L'acte consistirà en dos quarts de cinc de la tarda i hi haurà lliurament, lliurament dels trons reials a ses majestats a càrrec dels alumnes del curs de soldadura Reincorpora, el curs Reincorpora de la Caixa Sire i Trini Jova. Doncs es tractarà d'una entrega del diploma del curs als alumnes i la visualització del mural amb el procés de la realització dels trons reials. Entre les 5 de la tarda i les 6 de la tarda hi haurà de forma simultània un espectacle pels nens i les nenes, el lliurament de cartes i fotos amb els Reis Mags i s'oferirà una xocolatada ben calenteta pels assistents i un obsequi per als nens i nenes. Aquest acte s'emmarca dins la festivitat dels Reis Mags del barri on hi participa el teixit associatiu i el Pla Comunitari de Baró de Viver, gestionat per Trini Jove i en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Si voleu assistir, cal confirmar la vostra assistència al, següent, al següent correu electrònic trinijove.org molt bé. Doncs aquesta era la primera de les notícies que us havien de donar a dia d'avui i ja us avancem una notícia que ens ha arribat a la nostra redacció i que ens parla de la primera fira animalista de la Trinitat Vella. Es dirà Trini Mascotada. L'associació Zolan us oferirà el proper diumenge dia 20 de gener a la plaça de la Trinitat la primera fila animalista de la Trinitat Vella, Trini Mascotada. Doncs l'associació Zolan és una entitat animalista creada al barri i la primera fira que organitza aquesta entitat. A la fira es promouran les adopcions, així com ara la conscienciació per bé dels animals. Hi ha previstes xerrades, actuacions, exhibicions, passarel·les, xocolatada, fideuà i moltes coses més. Acosteu-vos-hi! Més coses a comentar-vos, doncs la Fabra i Coats acull fins avui, és a dir, que Avui és l'últim dia de, per poder gaudir de la fàbrica i el magatzem de joguines dels Reis d'Orient. La fàbrica de creació Fabricots a Sant Andreu acull per primera vegada la fàbrica de joguines dels Reis Mags. Doncs per deixar entreveure la feina d'elaboració dels regals que després es distribuiran per totes les cases, avui, de 6 de la tarda a 8 del vespre, els finestrals dels tres pisos de la façana d'accés d'aquest equipament s'il·luminaran amb colors i deixaran veure els milers de presents que hi haurà a l'interior del recinte. Fins avui, de 6 de la tarda a 8 del vespre, un patx emissari del Reis d'Orient és l'encarregat d'aquest magatzem i explicarà la història de la procedència màgica dels regals als visitants que s'acostin a la instal·lació. I més coses, perquè continuem parlant dels Reis, i és que la cavalcada de Reis aquest any es vesteix d'oasi. Les entitats de Sant Andreu són les encarregades de preparar la cavalcada de Reis de Sant Andreu la Sagrera. Aquest any, per primera vegada, serà temàtica i escenificarà la vida en un oasi. Això ha obligat a comptar amb l'ajuda de nombrosos voluntaris per, cal de per tal de tenir-ho tot a punt de cara de al vespre. I ara, doncs, si voleu, us comentem quines seran les cavalcades dels Reis Mags d'Orient que realitzaran els nostres barris. Els diferents barris de Sant Andreu organitzen les seves respectives cavalcades. A continuació us detallem els barris i els llocs d'on sortiran. A Sant Andreu i la Sagrera sortirà a dos quarts de sis de la tarda de la plaça de l'estació de Sant Andreu Comtal per arribar finalment a les 8 del vespre a la plaça Massades. A la Trinitat Vella, doncs sortirà a les 6 de la tarda de la plaça Josep Andreu i a Balló a Congrés Indians sortirà a les 6 de la tarda de Felip II, número 222. A Navas, a Adron sortirà la cavalcada a les 6 de la tarda de la plaça Ferran Reyes. I, per últim, al darrer, al districte Bon Pastor i Boareu de Viver sortirà la cavalcada a dos quarts de 6 del vespre del carrer de Lima, cantonada amb Augusto César Sandino. Les cavalcades de Reis estan organitzades per les diferents comissions de festes i més coses encara relacionades amb els Reis, perquè la veritat és que avui o demà serà el dia més adient doncs, per poder parlar d'aquest tema. I ara doncs, us informem que la mainada dels nostres barris esperen l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Demà és l'últim dia per acostar-te a les bústies reials i deixar la carta als Reis Magdorient. Els punts de recollida són a Sant Andreu, a la plaça d'Orfila, a la Sagrera, al centre cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, al barri de Congrés Indians, al casal del barri, al carrer Manigua, número 2535, a Navas, al centre cívic, al carrer Navas de Tolosa, número 312 i a la plaça Ferran Reyes a la Trinitat Vella, al Centre Cívic, al carrer de la Foradada, número 36. El Bon Pastor, al Centre Cívic, al carrer Rubén Gerard. I, per últim, el Baró de Viver, al Centre Cívic, carrer de l'Avinguda Santa Coloma, número 110. I si ho prefereixes, doncs pots portar la teva carta al patge reial fins avui, avui últim dia, atenció als nens i nenes, als punts següents. A Sant Andreu de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre a la plaça Comerç. Organitza l'eix comercial de Sant Andreu i la comissió de festes de Sant Andreu. Pel que fa a Congrés Indians, a partir de les 5 i mitja i fins a les 8 del vespre a la placeta dels Indians, organitza coordinadora d'entitats Congrés Indians i pel que fa a Naves serà a partir de 2 quarts de 6, és a dir, a les 5 i mitja i fins a 2 quarts de 9, 8.30. A Naves de Tolosa, cantonada Josep Estivill, organitza Eix Comercial Maragall tal com ho vam recordar, i també podeu col·laborar en la recollida de joguina solidària als punts següents. A Sant Andreu, de 10 del matí a 9 del vespre, pots portar les vostres joguines solidàries a la plaça d'Orfila. Aquesta recollida està organitzada per agrupament Escolta Jaume I. I si sou de congrés indians, podeu entregar les vostres joguines solidàries d'11 del matí a 6 de la tarda a les, escoles, a les escales de la parròquia Sant Piu de Zer aquesta recollida està organitzada per Coordinadora d'Entitats Congrés Indians. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem tot seguit és escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Fins ara! pensa en mi quan les bruixes t'esgarrapin de mi les finestres del despatx i t'espolsis els ocells. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. I aquesta tarda hem de dir que realitzarà una activitat que forma part de l'acte de cluenda del curs de soldadura del programa Reincorpora de l'obra social La Caixa. I per parlar-ne doncs, tenim a una de les organitzadores, precisament doncs, amb l'Elisabet Díaz. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs eh, és així, oi? La Fundació Trini Jove avui organitza aquest acte de cluenda del curs de soldadura eh, del programa Reincorpora de l'obra social de La Caixa. Exactament. Ah. A partir de quina hora podrem gaudir d'aquesta activitat? Doncs a partir de les dues i mitja, tres, uh mm. -huh. ja comencem a, a fer doncs, l'activitat d'ensenyar de, de com eh, s'ha realitzat el treball solidari, uh mm-hmm. -huh. eh, quines activitats han, han fet, perquè us explico una miqueta. Sí. Una part de, del projecte consisteix en realitzar doncs, una, una acció en devolució del, de lo que han fet durant el curs, uh -huh. doncs fan un lliurament d'algun producte uh -huh. al, al barri, per les persones del barri. Ah, I en aquest bé. cas són eh, els tres trons dels Reis Mags, uh -huh. per la comissió de, de festes del barri. Uh -huh. Però diguem que el que és l'acte la, potser oficial començarà més tard, a la, a la tarda, no? Sí, sí, a partir de les 5 de la tarda. Uh -huh. I què és el que la gent que la gent que s'acosti a aquesta hora podrà gaudir? Doncs estaran els Reis Màgics a eh, repartint, agafant les cartes, uh -huh. nens, i Això només podran... ho aconseguim a, a Trini Jove, eh, que vinguin dos dies abans. <laughs> doncs podran venir tots els nens i nenes que vulguin eh, lliurar la seva carta als Reis Màgics, que uh -huh. estaran eh, en els seus trons eh, eh, que han elaborat eh, els alumnes que han fet aquest curs de soldadura de la Fundació La Caixa Reincorpora. Uh -huh. I, i bueno, s'han fet amb, amb molt de, molta estimació cap, a, cap als nens, uh -huh. perquè han de seure els reis màgics, i clar, ells eh, entenen que és, un, és, és molt important, no? Uh -huh. Molt bé. Perquè aquest curs quina durada ha tingut? És un curs de 350 hores. Uh -huh. Han fet eh, pràctiques en empresa, han après eh, com eh, es treballa amb l'usura, han après l'ofici, uh -huh. han fet pràctiques en empresa i ara han fet aquest treball solidari. Uh -huh. Hem de recordar que és el curs Reincorpora de, de la Caixa, en el qual també treball, eh, participa Cire i Trini Jove. Uh -huh. Sí, perquè som els que el fem, el realitzem. Uh -huh. I per tant, doncs, aquesta mateixa tarda es farà l'entrega del diploma del curs als alumnes que hagin participat. Exactament, es farà el lliurament dels diplomes a tots aquells que han superat eh, el curs uh -huh. i que han participat en, eh, en tota el, la formació, uh -huh. tant teòrica com pràctica. Perquè quan, de quants alumnes es podríem estar parlant? De quanta, perdona? De quants alumnes? Eh, en tenim eh, 15 alumnes uh -huh. i que han finalitzat eh, tot l'itinerari són eh, 12. Uh -huh. Doncs et deixo amb la Susanna un moment, que et fa, vol fer una Hola, pregunta. Bon dia, Elisabet. Uh, però bon volia fer-te una pregunta. Aquest curs de reinserció del, del curs de soldadura té previst una proper, un proper curs? Teniu eh, previst eh, tornar a, eh, obrir places? Sí, eh, el, que, el que no sé si de l'especialitat de soldadura exactament, uh -huh. però sí que tornarem a fer cursos de, del Reincorpora. Uh -huh. Uh -huh. Sabeu més o menys la data de què tractaran aquests cursos? Sí, ara, ara han sortit eh, els atorgaments uh -huh. Mhm. i es, es preveu un curs cap al març. Al mes de març, molt bé. Mm. Uh -huh. Uh, eh, de, després també hem de dir que a partir de les 5 de la tarda hi ha organitzada tota una gran festa per, per tothom que s'hi vulgui acostar aquí a, a la llosa de Baró de Viver, no? Exactament, es farà una festa amb molta mm. animació, hi haurà eh, eh, personatges que estaran eh, ajudant els reis uh -huh. i, i, bueno, hi haurà una miqueta de, de festa. Uh mm. mm-hmm. -huh. I per entrar en calor una bona xocolatada, no?, pels tots els assistents. sí, sí. sí. Uh -huh. A més, hem de dir que és un acte eh, que s'ha organitzat a través del Pla Comunitari de Baró de Viver, que és un pla comunitari que gestiona la mateixa Fundació Treni Jove, no? Sí, el pla comunitari en el qual hi participem des de fa uns 9 anys uh -huh. i, i bueno, és, un, és una part important de la dinamització de les activitats que es fan aquí al barri. Uh -huh. Doncs, si et sembla, fem una crida a tots els oients i, i, i oientes que ens estiguin escoltant ara mateix doncs, que a partir de les 4 i mitja de la tarda doncs, que s'acostin a la plaça Pilar Miró que tindran l'oportunitat de poder gaudir d'aquesta festa i sobretot que els nens petits no se no de portar la seva carta als Reis perquè hi seran allà i podran entregar personalment les seves cartes. Ah, exacte. Exactament, això, sobretot els petits, que estiguin per allí, que aprofitin, que si no arribaran tard per als Reis. Exacte. Que si no, no hi ha temps. Molt bé. Sí. <laughs> Molt bé. Doncs esperem a tots i estem convidats i esperem que gaudissin de la festa. D'acord. Doncs Moltes moltíssimes gràcies. gràcies, Elisabet, i ens retrobem en un altre moment. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Bon dia. Doncs ja ho sabeu, la Fundació Trini Jove us convida avui a l'acte de cluenda del curs de soldadura del programa reincorporada de l'obra social de la Caixa que es realitzarà aquesta mateixa tarda a partir de dos quarts de cinc i fins a bé, fins tocant les sis ja, a la plaça Pilar Miró, més coneguda per la Llosa, que es troba al barri de Baró de Viver. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una nova pausa, però atenció perquè, si ara parlàvem dels Reis, doncs continuarem parlant dels Reis, perquè ens interessa saber a on van i per on van perquè els nens doncs, tinguin l'oportunitat de poder eh, doncs, oferir-los la, la carta i que després doncs, eh, no es quedin sense joguines, evidentment. Doncs això, fem una pausa i tornem. So Som pols, som fades, som foc, som neures i no tenim nom. Som estrofes saltinets una part, no dubtis el que es fa vida. plegui allò que tu et ressalti. N'ets una part, no dubtis el que es fa evident.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 Buenas tardes. Hola, ¿qué eres Isabel? Sí, soy Isabel. Bueno, por fin lo hemos conseguido. <laughs> Sí, estaba fuera. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues lo, que nos interesaría saber es cómo estáis organizando la cabalgata de Reyes de, aquí, de Pastor y de Barón de Vivé. Mm, a ver, primero mm, hacerte una rectificación. Hmm. Este año en Barón de Viver no hay comisión de fiestas. Ah, Entonces, mm, que, nos no hiciera. Entonces, mm, solo hacemos la... Estamos en... Entonces, eh, mm. la cabalgata será solo en Buen Pastor. Vale. Entonces, eh, la, saldrá a las cinco y media de la calle de Lima. Eh, sí. ¿Cuál será el recorrido que realizarán? Pues mira, salen de la, de la calle Lima, de los cuatro bloques que hay. Mm. Eh, coge eh, SAS y baja por Enrique Sanchís, mm. luego gira por Cresques, luego sube por el central de Formiga, vuelve a coger San Adrián y llega otra vez a Enrique Sanchís, a la puerta del centro cívico. A la plaza del centro cívico. Y ahora supongo que estáis organizando lo que lo que es la, la cabalgata, ¿no? Bueno, sí, este año al final con el eh, Pla de Barris entre Barón y Buen Pastor mm. eh, se ha invertido un dinero en unas plataformas ah. y estamos aquí en, un, en un almacén de Barón de Viver mm. eh, bueno, haciéndolas, formándolas desde, desde cero. Que sería una de las novedades de este año, ¿no? Sí, sería las novedades de este año, que en vez de salir con carroza de caballo o con camiones de Urbacet, mm. Este año los dos barrios ya tienen plataforma por fin. Isabel, soy Susana Ávila. Explícanos un, poquito de qué estará formada la cabalgata de Bonpasto y Baro de Vives. Eh, formada que es eh, ¿Quieres decir en, gente que participa? Claro, eh, ¿cuánta gente participa? ¿Cuántas eh, carrozas habrá? Habrá tres carrozas, luego está el camión que lleva la, agrupación esportiva, mm. luego salen cuatro camiones que nos dejan Urbacer, que uno, dos de ellos son de AMPAS, que llevan los, unos camellos de cartón piedra, Luego el otro eh, lo lleva diablos, que van disfrazados, bueno, vestidos de diablos dando carbón a los niños. Y luego hay otro camión que es el que lleva la, la música para cabalgata. Luego salen mm, de la empresa Biciclot eh, doce 12 niños llevando como cajas de regalo como si fueran los pajes y que yo me acuerde, por ahora no, no hay nada más que pongamos ya la rúa de la cabalgata. ¿Y cuánta gente estáis participando en la, organización? En la organización, pues mira, organiz, eh, han estado los eh, la asociación de vecinos, que harán de cordón, los AMPAs de los colegios, la parroquia de Buen Pastor, la asociación de vecinos, los Avis del barrio, que es otra entidad, el Centro Cultural Andaluz. hay unas personas que han colaborado, mm, haciendo las plataformas y otras mm, participan de, otro, de otra manera, que es el cordón para que los niños y las señoras y los mayores no se metan debajo o no o se vaya protegido la cabalgata. ¿Y sabéis más o menos cuánto creéis que puede durar vuestra cabalgata? Pues, este mira, no creo que dure mucho, como mucho, mucho, mejor una hora. Porque hmm. a ver, porque ¿sabes lo que pasa? Que hacer las plataformas, pues el recorrido ha tenido que ser solo por calles anchas, por eso es tan corto. Hmm. Porque claro, mm, no hemos probado de meternos por calles más estrechas por miedo a que no diera el giro. Pero bueno, este año yo creo que como mucho una hora, porque no pueden ir a más de 10 o 20. ¿Y ahora mismo cuánta gente sois aquí? ¿En Marón? Sí. ¿Aquí terminando? No, pues aquí organizando, sí organizando organizando ah, seremos colaborando ahora mismo eh, bueno pues bueno bueno también tengo que hacer una, un llamamiento que los apas del buen pastor del Bernardo Boir como de la escuela del buen pastor han hecho unas figuras para el adorno de las plataformas pasa que solo te puedo decir que unas son unos elefantes otros unos tigres pero pero y para de Vive el día de cuando se vuelva a ver comisión que dice que se están formando ya y luego y otro que me parece que es un alce pero no estoy segura sabes pero y palmeras para acondicionarlas un poco para como tres continentes me entiendes ah. que sean tres continentes Y entonces están trabajando y ellos, pues están los colegios de los dos colegios que te he nombrado, el Buen Pastor y el Bernardo Boil en, en el colegio de Bernardo, terminando las figuras. Eh, eh, nosotros estamos aquí ahora mismo en Barón, terminando de, poner la instalación eléctrica. Y luego a la tarde eh, llevaremos el material a la empresa de Urbacer, que también nos ha cedido el, parque para poder adornar las, los cuatro camiones y intentaremos ir, bueno, iremos a la tarde a primera hora. De acuerdo que también participan, bueno, cediendo cuatro camiones y dando el sueldo a los compañeros porque plegan a las dos, no tienen, y bueno, y la comida. Eso lo, lo paga Urbacer, mm, una ayuda para nosotros, ¿no? Cediendo la empresa un poco la, la participación en nuestra cabalgata. Es importante destacar toda la colaboración de diferentes entidades del Compasto. <clears throat> Isabel, ¿tenéis preparadas ya las bolsas de caramelos para poder tirarlas a los sí, niños? los caramelos ya están abiertos, ya están en las cajas, están preparados para cargarlos en las plataformas. El carbón también está ya mm, preparado también para que lo den los diablos y, y bueno, estamos mm, se puede decir que en las plataformas porque eh, nos ha llevado es el que más trabajo nos ha llevado. ¿Y sabemos cuántos kilos de caramelos hay? ¿Y cuántos kilos de carbón es importante? Eh, mira, los kilos de carbón hay 96. ¡Uy! ¿Cuántos niños malos? <laughs> Bueno, no porque es, no sé, no es porque mejor sean malos, ¿no? <laughs> Algunos son más que malos. Lo que pasa que ya es tradición en el barrio y a tener diablos, pues es bonito, ¿no? Verlos disfrazados, pintados y darle a los niños. Hace 10 años que lo hacemos con ellos. Y, cada año participan. Y kilos, de, caramelos? el distrito también ha participado, nos han dado 550. Y luego, pues hemos pedido ayuda a la Caixa y al mercado. Muy bien. Y los AMPAS, que también han colaborado toda, toda ayuda es poca al, el momento de hacer feliz a, los niños, ¿no? Pues la verdad es que sí, es un día para ellos muy importante. que se vayan a casa con bolsas de caramelos. Claro. Hombre, mm, <laughs> yo te yo si queréis os, os cuento una pequeña historia, ¿no? Antes la gente del barrio se iba, se iba a San Andrés ah. porque decían que allí daban más caramelos o se tiraban más caramelos. Ah. Y mucha gente que antes se iba antes, ahora ya se queda en el barrio. Ya no se van a San Andrés. ¿Por qué? Porque San Andrés es un recorrido muy grande. Mm. Y nosotros, pues a lo mejor antes hemos podido pasar por ocho calles. Este año solo es una, una, dos, tres, cuatro, cinco, son seis, contando una que se vuelve a pasar, ¿no? Entonces, claro, los caramelos llegan y los niños se van con bolsas de caramelos. y aquellas personas que antes iban fuera, ahora se quedan en el Buen Pastor porque a veces puede ser más pobre o más bonita en decorados y en cantidad de, gente que participe. Pero yo pienso que es para niños y los niños lo que quieren es que tú tires caramelos y poder coger caramelo. Claro. Entonces, este año intentamos que sea bonita y que haya caramelo. Pues quedamos así. Mañana a las cinco y media en la calle Lima, eh, esquina Augusto César Asandino. Sí, bueno, empieza el corte de, para los coches para que los quiten, empiezan ahí porque ahí tienen que ir las plataformas, de ahí para atrás todo lo que lleva de séquito. De acuerdo. Y a las cinco y media se sale de la residencia de, ancianos o la residencia de día. O sea que los reyes también irán a ver a a la gente mayor. Sí, el año pasado fue una vecina tuvo la idea, nos lo planteó, nos pareció que estaba bien y mm. estuvimos, hablemos con el centro, mm. les pareció una buena idea, entonces ellos compran un detallito para los abuelos y los reyes ya fueron desde la Costa Plata hasta abajo, dándole persona por persona el regalito y los caramelos. Ah, muy bonitos. Y fue, mm, nos gustó mucho la idea, fue muy emotivo. Y este año pues habíamos decidido lo mismo, mm, volver otra vez a la, a la residencia de día para, para que estos abuelitos pues también tengan este Día de Reyes. Pues sí. Isabel, ¿a quién le hace más ilusión? ¿A los niños o a la gente mayor ver a los Reyes Magos? Pues yo, por la experiencia que tengo, vivo muchos años, a los niños les gusta. Pero si tuviera los empujones que te dan los yayos por <laughs> coger caramelos, ¿eh? te, quedarías un poco alucinada, ¿eh? Tienes que, que preocuparte más de los yayos que de los niños. <laughs> en esa noche no hay no hay achaques. No hay, edades. No, de verdad que no, ¿eh? De verdad, te lo digo que no, ¿eh? Se ponen delante y empujan a, Dios para coger caramelos. <laughs> Tienes que estar más pendiente de los yayos que de los niños. Pues sí. Pues que, los niños van con los papás, entonces, claro, los papás ya cuidan de ellos, pero los yayos van solos. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van a su bola y... Mm, y esto Y pasa lo que pasa, sí, sí. Y pasa lo que pasa. <laughs> Pero bueno, ¿qué vas a hacerle? Yo creo que disfrutan a lo mejor porque van también con los nietos mm. y quieren coger los caramelos para los nietos, ¿me entiendes? Pero mm. que sí, que sí, que, que otros años con los camiones de Urbacero, con las o con los, las carrozas de caballo del año pasado, mm, como eran tan altas, había muchos problemas para poderlos frenar. Este año las plataformas, como llevan barandas por arriba y luego Debajo llevan un refuerzo de hierro. Es difícil, aparte de que haya cordón, es más difícil que se puedan meter dentro de las ruedas, ¿sabes? Pero mm, hay que tener mucho cuidado con ellos. Pues sí. De acuerdo, pues Isabel Marín, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que sea un éxito mañana la cabalgata y que los reyes pues también dejen regalos en, en bombastón, ¿no? Esperemos y yo <laughs> espero que al menos que la gente valore el trabajo que hemos hecho eh, te puedo decir desde el día 27 hasta, hasta hoy. Pues sí que lleváis días trabajando, sí, sí. Pues sí, desde las 9 hasta se puede decir que las 7 y las 8 de la tarde. Vaya. Todo para hacer horas aquí. Todo para hacer felices a los niños y a los mayores. Y a los mayores. Esperemos que sepan valorar el esfuerzo y las horas, porque piensa que vinieron solo lo que eran las plataformas, ¿eh? Todo lo restante que hay está hecho por nosotros, lijado, clavado, pintado, mm, todo, todo. Es, es un trabajo hecho a mano, así que no es... Y por nadie de fuera, ni empresas, ni nada, solo lo que es el trono donde irá el rey, que sí que he tenido que hacer un cerrajero. Pero, bueno, bien. Sí, seguro que tantos como, tanto pequeños como mayores disfrutarán de todo el espectáculo que les habéis preparado con tanto cariño, Isabel. Hombre, yo a menos lo espero, ¿no? la verdad es que lo espero, porque, a ver, más que esperarlo, que a menos mm, vean el trabajo realizado. ¿Me entiendes? Porque mira, cuando estás en una entidad, esperar, esperar no puedes esperar nada, porque tú trabajas mm, por amor al arte, no esperas nada de nadie. Pero sí que la gente pueda ver el esfuerzo que te ha costado, primero conseguirlo y luego llevarlo a cabo y eso son muchas horas, no solo nosotros, de gente de comisión y, gente de fuera que también te echa una mano. Entonces, yo espero que sepan valorar el trabajo que ha realizado todas estas personas. De acuerdo. Bueno, pues nos vemos mañana a las cinco y media. Pues nos vemos mañana a las cinco y media. Venga. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Molt bé, doncs si us sembla el que podem fer ara mateix és, eh, abans de continuar, recordar-vos quines són les cavalcades de Reis Max d'Orient que hi ha als diferents barris de Sant Andreu. Comencem per la de Sant Andreu Sagrera, que sortirà a partir de les 5 i mitja de la plaça de l'estació de Sant Andreu Comtal per arribar a les 8 del vespre a la plaça Massades. A la cavalcada de la Tritat Vella sortirà a les 6 de la tarda de la plaça Josep Andreu i a Balló. A Congrés Indian sortirà a les 6 de la tarda de Felip II, número 222. La cavalcada de Nava sortirà a les 6 de la tarda de la plaça Ferran Reyes. I la que us comentàvem ara mateix, la del Bon Pastor, sortirà a les 5 i mitja de la tarda del carrer de Lima, cantonada amb Augusto César Sandino. Molt bé, doncs les cavalcades de Reis organitzades per les diferents comissions de festes de cada barri.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 Hola, bon dia. Hola, bon dia, què tal, com esteu? Doncs molt bé, aquí esperant que ens portin els regals ja el dels Reis, perquè el que sí que sabem, o almenys el que ens agradaria, ens agradaria que ens expliqués és com s'organitzaven abans els Reis, perquè segurament que no, no seria tan eh, doncs, modern com, com és ara, no? Home, pensa que per la canalla era un dia molt... com ara també, eh? que ah. passa que ara doncs, eh, acostumen a tenir-ho gairebé tot i, i són ah. més complaents. Uh ah. -huh. Doncs antigament doncs, eh, la canalla aquest dia era un dia doncs, eh, de molta il·lusió, de molts nervis i, i de celebració doncs, eh, ben grossa, no? uh -huh. I, i eh, ens trobem doncs, que, que a la Diada de Reis, doncs, eh, la nit abans, doncs, uh-huh. eh, s'acostumava doncs, a posar una mica de menjar, uh -huh. ja fos aigua pels camells, ja fos una uh -huh. mica de raïm, algunes pastetes, una mica de cava, uh -huh. pels Reis d'Orient. Perquè, eh, sí. En català ho hem de dir bé, uh -huh. i uh-huh. els Reis d'Orient traducció de Reis Max és una traducció literal del castellà, que és Los Reyes Magos. Mm, exacte. I, I bé, aquí s'entendreu, hi ha la peculiaritat de que moltes empreses, sobretot la Fabra i Quats, mm. doncs eh, en aquest sentit paternalista que tenia aquesta empresa, doncs eh, fins ben entrat als anys 70 eh, oferia regals a, als fills i a les filles dels treballadors de la fàbrica mm. Ah. que acostumaven a anar el dia de, de, de Reis a cercar-los doncs, a, a les instal·lacions que disposava la Fabri Quats, uh -huh. el que era la Rambla de Fabri Puig, on avui en dia hi ha la, el Club Natació Sant Andreu. Uh -huh. I acostumaven doncs, anar a recollir alguna joguina. I algun cop havien portat personatges famosos com el Joan Vinyes, el locutor radiofònic. Uh -huh i, i bé, mm, les joguines eh, eren un... no eren tan, tan abundoses com avui en dia, però bé, els, els infants eh, de famílies obreres doncs, eh, acostumaven a tenir algun detallet. Els que mm. eren de famílies benestants, doncs, com sempre, eh, els reis s'han lluit molt més. Uh mm-hmm. -huh. eh? Vull dir que aquí no, malauradament també hi ha distincions. No? Perquè sabem que hi ha les cavalcades, mm, hi ha algunes cavalcades d'alguns barris que fa molts anys que funcionen, però segurament que no funcionarien com estan funcionant aquest, aquests últims anys. No, això de la cavalcada anys, no? és un, una celebració més, més contemporània, més actual, mm. i si no vaig errat, és a partir dels anys 60, 70 que es comencen, i 80 que es comencen a, a fer les cavalcades de Reis. -huh. I el que sí és que la idea de la commemoració del Dia de Reis, uh -huh. a part del seu contingut doncs, eh, religiós, eh, molt lligat amb el calendari uh -huh. cristià, uh -huh. és un, un tema que van treure uns botiguers uh -huh. de la ciutat de Barcelona per, per proporcionar aquesta diada, no? Uh -huh. Botiguers de joguines i llavors aquests botiguers de joguines es van posar d'acord amb els reis uh -huh. d'Orient eh, per tal de fer arribar a tots els nens i les nenes doncs, eh, les joguines. No? Uh -huh. I a partir d'aquí doncs, es va anar estenent com una taca d'oli uh -huh. i és el que avui en dia doncs, eh, coneixem com, com el Dia de Reis. No? Perquè les... aleshores, eh, això estem parlant del segle XIX, a mitjans del uh -huh. segle XIX, doncs estem parlant de que eh, molt abans mm, aquesta celebració no tenia el significat que té avui en dia. Mm -hmm. I després, doncs, segons les èpoques i segons els moments, i han sigut èpoques de crisi, doncs els, els reis d'Orient han anat més, més amb el cinturó més apretat. Mm Si han sigut èpoques de bonança econòmica, doncs eh, mm -hmm. han sigut una mica eh, més generosos i més alegres. Molt bé. Però hem de dir que els reis sempre procuren portar tots els nens i les nenes joguines. I aquells nens i aquelles nenes que no tenen possibilitats de, de, de fluir de, de, de joguines, doncs eh, intenten ajudar-los a través de, de serveis socials, associacions de veïns, uh mhm. -huh. per exemple, doncs, eh, la tasca immensa que estan fent les associacions de veïns, no? Uh mhm. -huh. o, o, o enguany, doncs, eh, que també es fa un reis relacionat amb els aliments i amb el banc d'aliments. Uh -huh. que els reis també estan al costat dels que pateixen. Uh -huh. Uh mhm. -huh. Perquè, Pau, a l'inici d'aquesta tradició dels Reis Mags i a Cavalcada i tot això, l'inici era dedicat als nens. Uh, únicament es donava regals als nens sí, i les nenes sí, a la bueno, mainada. Una mica això que us he explicat uh-huh. d'aquests botiguers de la ciutat antiga, de la ciutat emborallada, de la Barcelona del, del 900, del 1900, mm. doncs de, de, de promocionar el, el, la joguina, no? I mm. pensa que en primer moment doncs, eh, qui rebien les joguines eren les famílies més afavorides, les que es podien permetre el luxe de, de, de tenir... Mm, mm. -hmm. Eh, de tenir més, més contactes amb els Reis Mags. -huh. I les caval... Hi ha roba estesa escoltant el programa, no voldria que falti. Uh -huh. uh -huh. I les ah. cavalcades que hi havia abans eren tan, gra tan grans com, com són ara? O... Bueno, això, això també va lligat molt amb el, amb el temps de la bonança econòmica. Vull dir, si uh mm. -huh. jo recordo els anys 80 doncs, que la, que la cavalcada de Sant Andreu doncs, tenia un, un lluïment especial, no? -huh. que era doncs, eh, a, eh, amb la participació de comerciants i de, de botigues i, i sobretot, per exemple, la cadena Els Tigres. No? Uh -huh. eh, hem de dir que, és clar la, la cavalcada grossa i la cavalcada doncs, que, que, que rep més subvencions i més suport econòmic doncs, és la, de, la que es fa a nivell de Barcelona. No? Uh -huh. I les que es deuen fer a nivell de barri doncs, eh, són agraïdes, però, és clar són formades per molts voluntaris, formades per, per comissions de festes, uh -huh. i el que fa doncs, que, que esclar, nosaltres no, uh -huh. no puguem fer més el que podem fer. Pau, tinc una petita curiositat. Abans, ah, ah, això de la tradició dels cavalcades es remunta als 60, 70. Ja als 60 i als 70 es llançaven carmels? Doncs eh, no Eh, no t'ho puc assegurar, això. No t'ho puc assegurar, uh mm. -huh. seré franc, no, uh mm-hmm. -huh. no tinc el, no tinc la dada per... Suposo que sí, suposo que sí, que, que el fet de, de llançar eh, caramels doncs, eh, és una manera de, de, de fer partir a la canalla i els no tan canalla. Uh mm-hmm. -huh. El que sí, el tema d'escriure de la, la carta als reis, eh, uh mm-hmm. -huh. tot això, sí, això... Eh, tot això comença amb el, amb el desenvolupament econòmic, eh? de pensar que, que l'estat espanyol, eh, després de la Guerra Civil, viu uns anys de, de racionament, de penúries econòmiques, d'estretors i, de, i de túnel eh, antidemocràtic i prohibitiu, mm. i tot això doncs, eh, en una època de por, de misèria, i tot això fins que no, fins que no es fa el plan del desenvolupament a partir de mm. l'any 1959, als anys 60 és quan comença el boom de, econòmic i a partir d'aquí doncs és eh, d'alguna manera que comença el tema de, uh -huh. de... Vull dir que no vull dir que abans no siguin regals, sinó que la publicitat, el, el desenvolupament econòmic, l'arribar a tothom, doncs eh, d'alguna manera es fa molt més, més, més democràtic el fet del, dels reis, no? D'acord. I, i arriba doncs... molta més població. <clears throat> Doncs Pau, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta festivitat del, dels Reis d'Orient i la setmana que ve trucarem perquè eh, hi ha organitzada a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra la presentació d'una exposició que pot ser molt interessant sobre la nevada del 1962, amb la qual cosa... I, i també, si voleu, també us puc parlar de la de la germandat de, de festes de Sant Antoni Abat, que ah, són els que doncs organitzen sí. els tres toms. El dia, el dia 13, el dia 13 a, les 12, a les 12 del migdia. Sí, sí, que, que aquí Sant Andreu té molt arrelament, només dos, dos llocs de la ciutat de Barcelona. Una, mm. òbviament, és el barri de Sant Antoni, que fa honor mm. al seu patró, sí. i aquí Sant Andreu, que és de finals del, del segle XIX, que, que es fa aquesta commemoració en homenatge i, i, i en record doncs, a, al patró dels, dels, dels, dels animals domèstics i de mm. peu rodó. D'acord, doncs Pau... Abans, que... les mules... Mm-hmm. Quedem per la setmana que ve i parlem d'aquests dos temes que segurament doncs, els nostres oients estaran força interessats a saber d'on prové doncs, totes aquestes activitats, totes aquestes festes. Recordeu que l'exposició de Nevada s'inaugura el dia 8 Dimarts. a les 7 de la tarda al Centre Cultural de Can Fabra. Uh mhm, -huh, D'acord. Doncs ens retrobem abans, llavors. Vinga. Molt bé, i que els reis es, es portin molt bé amb vosaltres. Ah, exacte, igualment, igualment. igualment. I, I si hi ha carbó, mira, si és comestible, benvingut. Això. No deixa de ser sucre. Molt bé. Molt bé, doncs gràcies. que vagi bé, vinga. Adéu, Adéu bon dia. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. I ara doncs, el que anem a fer és ja mm, la, directament la nostra habitual agenda. Doncs una agenda que tenim una mica apretada, haurem de colar uns quants actes abans, abans que toqui l'hora, així que, si us sembla, parlem ja del Sant Andreu Teatre, que us ofereix l'espectacle més tomàquet de Planeta Tomàquet. El Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatre número 54, us ofereix fins avui divendres per tal de veure i gaudir en família l'espectacle més tomàquet de Planeta Tomàquet. Doncs es tracta d'una aventura interestel·lar, esbojarrada i trepidant. Descobrirem la importància de tenir cura del medi ambient i d'una bona alimentació. Des, el, rep, el Ramon rep la visita del seu nebot Martí, a qui explica la història de la Lluna, una nena que vol estudiar les estrelles i que un dia descobreix un planeta vermell com un tomàquet, on hi viuen uns cesses amenaçats per un monstre que ha sortit de l'abocador. Doncs des de la fruiteria d'en Ramon fins al planeta Tomàquet farem un viatge al·lucinant per un univers imaginari que deixarà a petits i grans emocionats i bocabadats. Es tracta d'un espectacle que el que fa és lligar actors eh, doncs, en persona amb els titelles. Té una durada de 55 minuts, hi ha un horari que és precisament avui, que és l'últim dia, a partir de les 5 i mitja de la tarda, i està, està mm, especialment pensada per nens a partir de 4 anys eh, l'idioma és el català i el preu són 9 euros. I ara parlem dels patis escolars oberts al barri per aquests dies de Nadal. Us informem que durant aquests dies de Nadal hi haurà patis oberts a diferents escoles dels nostres barris. L'escola Baredó Viver, carrer Tucumán número 1, i estarà obert fins diumenge d'11 del matí a 2 de la tarda. A l'Escola El Sagre, al carrer Costa Rica número 26, entrada per a plaça hispano-suïssa del carrer Garcilaso, també obre fins aquest diumenge d'11 del matí a 2 de la tarda. I l'Escola Pompeu Fabra, al carrer d'Olesa, al número 19, també obrirà fins aquest diumenge de, 6 de 4 de la tarda a 7 del vespre. També tenim una altra activitat important a destacar per el mateix dia de Reis, pel 6 de gener, i és que la nau Ivanov us ofereix l'espectacle Dance Like No One Washing. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera us ofereix aquest diumenge, dia 6 de gener, a partir de les 6 de la tarda, la representació de Dance Like No One's Watching. El projecte la Dance Like No One's Watching neix de la voluntat de portar ballarins fora de les aules i locals d'assaig per donar una altra oportunitat al moviment i a l'art en un context completament diferent. L'entrada d'aquest aquest espectacle és gratuïta. I també recordar-vos que al Mercat de Sant Andreu hi ha una parada de llibres a Sant Andreu que recapta fons per projectes solidaris. El Mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a un euro. Els diners que se n'obtinguin seran destinats a projectes solidaris al Salvador i a Guinea Equatorial. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui. El que sí que volem desitjar-vos des d'aquí, tant la Susana Vila com jo, en Jordi Garcia, és que tingueu una molt bona diada de Reis, que acabeu molt bé les festes i que, si voleu, doncs ens, ens tornem a retrobar dilluns vinent. Que passeu una molt bona tarda i això, bon cap de setmana i bons reis i tot. Vinga. Feliços reis. Això, que vagi molt bé.